Sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'aa Oromootti galgala keessaa sa'aa torbaaf walakkaa hanga saddeetitti meetir baandii kudha ja'a yookaan kiiloo heerzii kuma kudha torbaaf dhibba saddeetiif afurtama irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. jimaata onkololeessa jaha bara 2017 ashamaa akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa oromoo Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaa keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. walleen warraaqsaas ni qabna. Akkasuma qophiin addaas qaama sagantaa keenya har'aati. Isin keessummeessaa kan isin faana turu hanqalbeessaa qalbeessaa Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduu jaal abdii bilisummaa qopheeffatettan isin dabarsaa turmaana gaarii. ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheera oduu waliin an abdii bilisummaati shirrii mootummaa wayyaanee uummata oromoo dhabamsiisuu fi qabsoo oromoo laaffisuuf taasiftuu kallattii hundaan fashalaa'aa jiraachuun hubatame qabsoon qeerroo bilisummaa Oromoo mootummaa wayyaanee hudhee qabuudhaan tooftaa isheen sochii qeerroo jalaa miliquuf taasiftuu guutummaatti galma gahuu dhabuudhaan yaaddoo hamaa keessa seentee akka jirtu hubachuun danda'ameera. Mootummaan wayyaanee uummata Oromoof ollaa isaa walitti buusuudhaan shira xaxxee bara bulchiinsa ishee dheereffachuuf hojjetaa kan turtee fi har'asitti jirtu yaadaan irra caaluu Oromootaatiin gatii dhabaa erga dhufee bubbuleera. Uummata naannoo Somaalee fi Oromiyaa walitti buusuudhaan waraana bantee uummata Oromoo naannoo Somaalee keessaa baroota dheeraadhaaf jiraataa turan qabeenya isaaniirraa buqqisuudhaan uummanni Oromoos uummata Somaalee Oromiyaa keessa jiraatan akka buqqaasaniif shira mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee yaaddee uummata Somaalee ofitti qabachuu fi kan duraanii caalaa kunuunsuu Oromoodhaan yaadni mootummaa Wayyaanee fashalaa'eera. Addatti immoo shirri mootummaa wayyaanee kun tokkummaa hayyoota Oromoo fi dhaabota siyaasaa adda addaa keessa jiranii cimsuudhaan diinni olaanaan uummata Oromoo mootummaa wayyaanee ta'uu hubachiisuudhaan kufaatii gita bittuu ilmaan Tigraayi akka saffisu taasiseera. Akkasumas jiraattonni Oromiyaa mara keessa jiranii fi qeerroon biyya keessaa waliin ta'uudhaan hammeenya mootummaa abbaa irree wayyaanee wal hubachiisuun fuulleffannaan qabsoo Oromoo mootummaa wayyaanee dhabamsiisuu akka ta'e ifatti beekuudhaan mootummaa baroota dheeraaf dhiiga ilmaan Oromoo ture kanatti dhabama gochuuf qabsoo taasisaas jiru. Qote bulaan Oromoo sossobamee saamamaa tures diinummaa mootummaa wayyaanee beekee abbaa qabeenyummaa isaa fi mirga isaa hubachuudhaan kabaja ofitti gochuuf qabsoo hadhooftuu taasisaa jira. Mootummaan wayyaanee tooftaawwan bara bulchiinsa ishee dheeressuuf danda'an hedduu baafataa turte erga milkaa'uu dadhabee uummata Oromoo waraanaa mo'uudhaaf tooftaa haaraa as baafattus milkaa'uu hin dandeenye. haaluma kanaan torbanoota darban irraa ka'uudhaan uummata ollaa nagaa walii jiraataa ture walitti buustee waraanaan deeggaruudhaan duula waraanaa banuuf yaalii isheen taasistus carraaqqii ilmaan oromoo quuqama sabaa qabaniin kanneen eegumsarra jiraniin fashalaa'aa tureera. ummata gambeellaa fi oromoo walitti buusuudhaaf yaaliin taasifte erga gatii dhabe. ummata benishaangul gumuus meeshaa waraanaan deeggaruudhaan ummata oromootti duulchisuuf yaalii taasisaa turtee fi ammas taasisaa jirtu laayyoo miti Uummanni Oromoo fi poolisoonni Oromiyaa aantummaa uummataa qaban erga hirribaa dammaqanii milkaa'uun mootummaa wayyaanee xiqqaataa dhufeera. Yeroo darbee mootummaan abbaa irree wayyaanee meeshaa waraanaa naannoo Benishaangul Gumuziif ergaa utuu jiruu poolisoota Oromiyaadhaan godina Wallagga Bahaa aanaa Limuu keessatti qabamuun akka deebi'ee gabaasaa turuun keenyaa ni yaadatama. ammas itti fufuudhaan meeshaa waraanaa konkolaataa tokko guutuu garuma warra gumuuzitti ergamaa osoo jiruu poolisoonni oromiyaa godina wallagga bahaa bakka ukkee jedhamutti qabuudhaan tajaajila ergameef akka hin oollee taasifameera. bal'ina oduu kanaaf bilbilaan waan haasofsiifne qabnaa dhageenyee walitti deebina. Abdii bilisummaan jedhama sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo irraati. E, mootummaan wayyaanee uummata Oromoo fi ollaa isaa walitti buusuudhaan dantaa ofishee geggeeffachuuf akka yaalaa jirtu hunduu quba qabna. Kanaanis uummata Oromoof beneshaan Gumuz walitti buusuudhaaf meeshaa waraanaa gara beneshaan Gumuzitti ergaa akka jirtudha odeeffannoon qabnu. E, yeroo darbe meeshaa waraanaa konkolaataan tokko godina Wallagga Bahaa bakka Ukkee jedhamutti utuu e, garas geeffamaa jiru akka qabame dhageenyeerra. Mee kun ta'uun yoomi? E, inni isaanii hangar meeshaa injii kana boombii kana kilaashii makareefi makinaadhaan qabame eh, guyyaasaa eh, ayyaanuma masqalaa jaladha guyyaasaa naan gallee nan irraanfadhe guyyicha galgala lafaadha guyyicha sun haa dhufuu dide mallee tolee amma eh, meeshaan sun eessaa ergame meeshaan naannoo hangaritti qabame suni meeshaan makinaadhaan qabame moo Naqqabtumarraan gadi fidaniitu gad dabarsaniitu Oromiyaa poolisiin immoo meeshaan darbaa jira kan jedhamu iddoo dhaga'anii dhaga'anii beeku wajjiniin darbanii paatroolii sadiin. Meeshaan sun karaa naqamtee seene amma mee akka odeeffannoo isin qabdanitti meeshaa sana eenyutu erge jettanii yaaddu? Yerootti isaan qabanii shufeerii sana yeroo gaafatan immoo anaan mootummaa federaalaatu geessi geessii fi gumusiif haa jedhamu meeshaan kun jedhame malee an iddoon geessu hin qabu isatu na jira kan jedhu poolisiin sun immoo oromiyaa poolisiitti yaada laattani. Kana dhagaaf dhaqee haa hidhamu shaan gulgumus asiin karaa haaroolimmoo kan jedhamurraan dhiyoodha waan ta'eef naannoon suni hangarirrattidha kan isaan qaban battaluma hangarirratti qabanii fidaniin immoo sirbaa asii olee immoo deebi'anii gara naqamteetti poolisoonni kun. Ahaa, meeshaan sun meeshaa guddaadha. Matarayeesiidha. Matarayeesiidha, kilaashiidha, kanneen misinjii boombii kan jedhamu kanadha. Kana dhagaa poolisiidhaan amma poolisii tokkommoo xiqqoo natti siiqa yeroo inni isa gaafadhutti eenoo sirrii uummadha gumusi meeshaan kun kan jedhu mootummaa wayyaaneedha kan achi hidhaa jiru waan ta'eef nutiyyuu gumusi kun na jenneetu lagarra bullee gaafa ayyaana naan jedhe itti gaafatamaa koree bittinneessaadha poolisiin kun. Mee eenyutu qabe amma meeshaa kana kan qabe poolisota Oromiyaati? Poolisii Oromiyaa. Mhm, Sa'aatiin isaa galgala moo guyyaa? Isaan kan sun darbe naannoo kudha lamaa keessadha. Kan isaan qabatanii ol deebi'an immoo naannoo sa'aatii tokko hin guunne kaanuma gidduutti qabatanii uma sirbaa deebi'aniitu gara naqamteetti geessan meeshaa kana. amma meeshaan sun erga qabame akkam ta'e ol deebi'ee gara naqamteetti seenee ergasii hoomee odeeffannoo qabdan qabdu. Naqamte seenee duwwaa malee meeshaan kun garannitti ni deebi'ee ani odeeffannoo kana hin qabu. Kana dhaga'a. Ahaa amma meeshaa kana tun warri wali meeshaa gurguddaa kana wajjirraa qabame kun warri qabame akkam amma ergasii erga qabamanii booda warri wajjirraa qabame kun akkam ta'an eessa jiru? amma warri wajjin qabame kun wajjinuma deebi'aniiru naqamtuma gashaniiru gaa jara kana waan hidhanis natti hin fakkaatu gaa akkamitti hidhu yookaan isaan deemsisaa jiru eeyyama mootummaatiin waan deemaa jiranii maaltu hidharee nuunoo mootummaa wayyaanidha kan geessaatii gumusitti geessaa gashaa jedhee kan nu deemsisu meeshaa isaanii irraa fuudhanii isaaniin akka gadhiifama jedhamee yaada jechuudha. daree gaa qaama olaanaa warra jedhama jechuudha. Kan ergee poolisiin kun immoo hidhuudhaaf xinnootti gaafatamuu danda'a. Garuu meeshaa kanallee naqamtuma keessatti hambisuu danda'u jedheesanii nan nan shakka. Akkasumas rasaasa konkolaataa bishaanii bottee tokko mootummaan wayyaanee karaa naannoo Amaaraa gara Benishaangul Gumuzitti feesisee ergaa utuu jiru godinuma Wallagga Bahaa magaalaa Agamsaa fi Kiramuu gidduutti qabame akka galma hankaakee maddeen odeeffannoo keenyaa nuuf gabaasan. kana qulqulleeffachuufis bilbilaan nama itti dhiyeenyaan quba qabu haasofsiifnee turre hordofa. itti dabaluudhaan mee haaluma wal fakkaatuun eh, rasaasni karaa eh, naannoo amaaraa seenaa utuu jiru magaalaa gamsaaf kiiramuu gidduutti akka qabame odeeffannoo qabna inni kunoo haalli isaa akkan fakkaatame. Eh, inni kun immoo haalli jiru dhokataa'umadha bottee umaanii isuma botteedhaan qabamne karaa amaaraa. immoo mabotti utoo naqee dabarsaa jiru immoo ammas achi keessaanii gaa shakkiin fakkaata dhufanii hordofanii ma hordofanii dhufanii isaan immoo hagamsa darbanii kiramuuf hagamsa gidduutti kan isaan qabamanii qabamanii isaan immoo achi gara bureetti deebi'anii jechuu foormishinii kan argatanii. isaan immoo utuun seeniin meeshaama isaanii wajjirraan deebi'anii gara amaaraatti deebanii. gara amaaraatti. deebisanii bottee ooma sana wajjiniin. Aha, botteen kun akka dhoksaa gochuu isaaniiti e, botteen meeshaa e, konkolaataa bishaan baatudha mini? E, bottee mata'eetu wanta bobaa kana keessa naqaniiru fakkaata xiyyitii kana, xiyyitii duwwaadha. Dhoksuudhaan jechuudha, dhoksuudhaaf jechuudha. Dhoksuudhaaf jecha jechuudha. Botteen kun egaa yeroo deemutti waanuma bobaa adda addaa kana bishaan fa'aa baataatti shakkama malee kana baataatti waan hin shakkamneefi xinnoo egaa amma asirratti anisanii shakku achuma keessaa isaanumatu isaanumatu wal oomishinii kana wal baasa natti fakkaata akkanii odeeffannoo tokko tokko dhaga'utti ofuma isaanii godhee maka'eetu immoo deebisni immoo akkanni meeshaa guguddaan kun biyya achi keessa gallaan akkanni nama fitu waan beekamuuf achuma keessatti immoo gaafa oomishinii wayii walii immoo akkanni qabamu godhu Isaan kanas meeshaa rasaasa kanas eenyuti qabe amma poolisootumu Oromiyaatu qabe? Isaaniinis Oromiyaatu qabeetu kan isaanitti ergee Oromiyaa poolisii warra Amaaraadha natti fakkaata. Nama kanarraa yeroon dhaga'utti egaa shakkiin jira gaa poolisii uumatu poolisii kanatti bilbile fakkaata meeshaan akka kanaa darbaa jira kan jedhamudha. walquunnamtii godhateetu amma xinnoo Amaarrii fi Oromoon xinnoo waliidha ah, kan isaan oomishinii walii laachaa turaniiru. Mhm. Waggaatii asitti mhm. kanaati egaa isaan kun achi deemanii ture argatan fakkaata gottee kan attuma kan argatanii achumaan immoo jarri fi hin dhufani fakkaata warri poolisii Amaaraa kun mhm. gottee kan achumaan achi Haayyee ijaara keenya odeeffannoo bal'aadha kan nuuf kennite eh, ulfaadhu galanni kee bilisummaa haa ta'u siin jenna eh, odeeffannoo guyyaa biraatiin eh, nagaa walitti dabinutti nagaan nuuf ture. Hojii boonsaa hojjetamaa jiru kanaaf galanni qeerroo bilisummaaf haa ta'u jecha poolisoonni Oromiyaa hojii kanarratti kallattii hundaan hirmaataa jiran galanni isaanii bilisummaa saba bal'aa haa ta'u jechuu feena. Oduuma fashalaawuu shira mootummaa wayyaanee kana keessaa otuun ba'iin ji'oota muraasa dura qaamni mootummaa abbaa irree wayyaanee bakka poolisoonni Oromiyaa jiranitti uummata Oromoo reebaa ajjeesaa fi hidhaa turuunsaa yaadannoo yeroo dhiyooti. Amma garuu bu'aa qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo argamsiiseen mootummaan federaalaa dhimma Oromoo keessaa harka fudhataa akka jirutu mul'ata. Kanaan wal qabatee odeeffannoon kutaalee Oromiyaa adda addaa keessaa argannu akka ifoomsutti bu'aan yaadamaa turee fi argamee hin beekne argamaa akka jiru hubataa jirra. Poolisoonni Oromiyaa hojii uummanni irraa eegaa ture hojjechuu akka jalqaban tarkaanfiiwwan gidduu kana fudhatamaa jiruun arguun danda'ameera. Odeeffannoon arganne akka addeessutti magaalaa Galaan keessatti wayita uummanni Oromoo walga irra jiran qaamni poolisii federaalaa lama eeyyama qaama poolisii Oromiyaa malee nama tokko qabanii hidhuuf garasitti yommuu bobba'an poolisoonni Oromiyaa walga'ii sana to'ataa jiran poolisoota federaalaa kanneen lamaanii fi konkolaachisaa isaanii qabanii hidhuudhaan to'annoo seeraa jala akka oolchan maddeen oduu sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo nuuf eeraniiru. Kanarraa hubachuun kan danda'amu qabsoon uummata Oromoo gara bilisummaatti fuula naanneffachuu isaati. oduuma wal fakkaatuun godina harargee bahaa aanaa cinaaksan keessatti mormii fincila xumura gabrummaa geggeeffameen koominiitikaa wayyaanee poolisoota oromiyaa irraa meeshaa hiikkachiisuuf yommuu gaafatan poolisoonni oromiyaa garuu hima humna tikaa wayyaanee kana diduudhaan dhukaasaa walitti akka banan dhaga'ameera. kanaanis uummanni oromoo kamiyyuu diinummaa mootummaa wayyaanee hubachuudhaan sirna ishee dhabamsiisuuf hojjetaa akka jiran hubachiisa Oduu keenya biraatiin qabeenya uummata Oromoo saamuudhaan durumaa kan turan qondaaltonni mootummaa wayyaanii amma akka duraanitti milkaa'aa akka hin jirre hubachuun danda'ameera. Godina Booranaa aanaa Moyyaalee keessatti konkolaataan afur sukkaara fe'ee deemaa osoo jiruu to'annoo jala ooluudhaan erga dhaabbatee baatii lama akka lakkoofsisee dhaga'ame. Kanarraa hubachuun kan danda'amu qabeenyi uummata Oromoo seeraan ala saamamaa ture bu'aa qabsoo qeerroo bilisummaa Oromootiin gara uummata Oromoo fayyaduutti deebi'aa oduu keenya ittaanuun odeeffannoon teera websaayitii bbc afaan oromoo irraa arganne akka addeessutti barattoonni yuunivarsiitii jijjigaa odaan waraqaa eenyummaa keenyarra jiru dararaaf nu saaxile jedhan walitti bu'iinsi naannolee daangaa oromiyaa fi somaalee gidduutti uumamee jiruu fi jireenya hawaasa kumaatamaan lakkaa'amanii jeeqeera sababuma kanaanis yoo xiqqaate namoonni afurtama lubbuun yommuu dhabaman kanneen kuma shantamaa ol ta'an immoo qe'ee isaaniirra akka buqaafaman taasiseera Walitti bu'iinsi kun kanumaan osoo hin dhaabbatin haala baruu fi barsiisuu irrattillee dhiibbaa uumaa jira. Keessattuu naannoo Somaalee keessatti kan argamu yuunivarsiitiin Jijjigaa wirtuu dhiibbaan kun itti hammaatedha. Jalqabaa ji'a fulbaanaa irraa eegalee sodaarraan kan ka'e barsiisonni yuunivarsiitichaa keessattuu kan dhalootaan Oromoo ta'an baqatanii gara biyyaa deebi'aa akka turan dhaga'ame. Barattoonni sodaa dararamuu irraa kan ka'e bara barnootaa kanaaf deebi'anii barachuu sodaatanii akka jiran beekameera. Odeeffannoon BBC Afaan Oromoo kanarraa arganne akka ifoomsutti Oromoon yuunivarsiitii jijjigaa keessa barsiisan humna liyyuu poolisii naannoo Somaaleetiin rakkoon hedduun akka isaanirra ga'aa jiru ibsa. Akka odeeffannoo kanaatti barsiisota mooraa kanaa akka malee iraarsaa erga turanii booda gara mana hidhaatti geessuuf yaalaa yommuu jiranitti bulchiinsi yuunivarsiitichaa qaqqabuudhaan akka oolche dhaga'ame. Dararaan humnaa olii kun yommuu barsiisota kana irratti raawwatu miseensonni poolisii faradaalaa fi raayyaan biyyaa akka ilaalanii callisan maddi oduu keenyaa ni addeessa. Gama biraatiin ammoo barsiisonni kunniin erga yuunivarsiitichatti baqatanii galanii booda yuunivarsiitichi isaanii fi maatii isaaniif ganama ciree barattootaa irraa qooduun nyaachisuu isaa fi gara buufata xiyyaaraattis isaa itti dabaluun maddi kunnuuf eereera. Kana boodas namuu karaa argateen baqatee gara biyyaa akka galitu himama. Barsiisonni kun koree bakka buufachuunis gara biiroo barnoota Oromiyaa fi ministeera barnootaa deemuun haala keessa jiran iyyataniiru. Kana booda gara isaaniitti deebi'uun hojjechuu akka hin dandeenyee fi yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessa jiranitti akka jijjiiraman gaafatan. Deebiin argatan garuu hin danda'amu kan jedhu ture. Rakkoon barattootaas kan warra isaan barsiisanii irraa akka adda hin taanetu mul'ata. Barattoonnis mooraa keessaa yommuu ba'an waraqaa eenyummaa akka gaafataman himanii waraqaa eenyummaa mooraa yommuu itti agarsiisan warri gaafatu garuu waraqaa eenyummaa kan gandaa akka agarsiisan gaafatanii waraqaa kanarra odaan kan jiru yoo ta'ee dararaan hamaa akka irra ga'aa turetu himama. Dararaan barattoota Oromoorra mooraa yuunivarsitii Jijjigaatti ga'aa jiru kana qofa osoo hin taane sababoota garaagaraatiin ba'aaf gala dhorkaa akka jiran beekameera. Barattoonni kunneen maqaa alaabaa adda bilisummaa Oromootiin sobaan yakkamaa akka jiran odeeffannoon arganne ifa godha. Barattoonni mana hidhaa keessaa ji'a lamaa fi isaa ol turanii ba'an akka jiranis himameera. Kanaafis barri barnootaa kun jalqabamuu isaatiin dura barattoonni kunniin dhiyyachaa jiru. Lakkoofsi barattoota kanneenii kuma afurii ol akka ta'e maddi oduu keenyaa nuuf gabaaseera. Bakka kanatti deebinee barachuu waan hin dandeenyeef yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti nuuf jijjiiraa kan jedhus iyyata barattoota kanneeniiti. Deebiin ministeera barnootarraa argame garuu wanti humna keenyaa ol ta'e waan hin jirreef isin jettaniif jijjiiramni dhufu hin jiru kan jedhu ture. Barsiisonnii fi barattoonni garuu ejjennoo fi ibsi mootummaan federaalaa karaa miidiyaalee adda addaatiin uummataaf dabarsaa jiru waan lafarra jiruun gargari jedhaniiru. kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa irraaf qopheeffanne kana fakkaataa qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa oromoo meetir baandii 16 yookaan kiilooheerzii afurtama irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise jaal abdii bilisummaa ture horii bulii deebanii jenna sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun wallee warraaqsa tokkoon booda gara qophii addaattiin isin dabarsa hanga xumura sagantaa keenyaatti ammas nu waliin tura. aşınan sevdim Leen ofii raafuu nyaattee raafuu yaaddi, kan alagaa baaduu nyaattee baduu yaaddi. Oromoon Oromoo qaba, Oromoon wal qaba, waliif ka'a, waliin yaa'a. Adeemsi siyaasa isaa qarqara bilisummaa ga'eera. Moggaa garbummaa irra gahee jira. Moggaarraa dhumarra keessaa ba'a. Garbummaatti sabni hafu kamuu hin jiru. Nuti Oromoonis ni bilisoomna. bilisummaan keenya fagoo akka hin taane argaa jirra. Oromoon bilisoomuuf tokkoon isaa sammuun isaa bilisoomuu gaafata. Sammuu isaa walaba gochuun dirqiidha. Qabsoon Oromoo guyyaan inni itti galii isaa gahutu dhiyaataa jira. Ifa alagaan Oromoo gubee bobeeffataa turee dhaamuu jedha. Lafee qabsaa'ota Oromoo boba'ee ibsaa gahaa ta'aafii turetu duraa dhaamuuf jira. Kana booda lafee keenya qoraan godhachuun dhaabbachuu qaba. Eeyyee dhaabbatuu qaba. Halagaan ifaa isaan yookiin ifa lafee ilmaan Oromoon mirqaanuun dhaabbachuu qaba. Barbadaa isaa qanqaammatee qorra irraa walaba ta'uun halagaa dura dhaabbannoo godhataa jira. Qabsootu ifa guddaa ta'e qabatee jira. Qabsaa'ota jiruun itti dukkanaa'ee qabsaa'ota Oromoof ifa guddaa bahuuf jira. Ifti sun guca qeerroon bilisummaa Oromoo walitti fidaa jirudha. Eeyyee qabsaa'ota lafa dukkanaan jalatti hidhamaniif ifti bahuuf abitti halagaa qabachuutti jira. Inni saamaa ture teessoon isaa wal dhahuu eegaleera. Uummanni Oromoo ukkaamamaa tureera. ukkaamsaa sana cabsuuf wal ijaaruu irratti yeroo dheeraa fudhateera. Yeroo haa fudhatuyyuu malee bu'aan inni argate bareedaadha. Kunoo gaanii keessatti ukkaamamaa ture sana cabsuu danda'ee jira. Farsoon ukkaamsaa hin danda'u yookaan dhoosee dhangala'uu filata. Yoo kanaan achii hafuura baafachuun dirqama. farsoo gaaniitti naqamee haalaan qadaada isaa tolchanii yoo dagatan humna gaanii sana dhoosuu qaba. Of ta'ee jiraachuuf of ajajee jiraachuu nama mitii farsoon illee akka hawwu beeku Gaaniin farsoo sana ukkaamsaa turte ukkaamsuuf yeroo gabaabaa ni danda'a. Garuu turmaana isaa tursiisuu hin danda'u. Farsoon gaanii sana keessa taa'uuf qilleensa kennuu fi itti furaa deemuu barbaada. farsoon akka kana hin taane dhohee gaanii cabsee gara alaatti ba'a. Gara fedhiitti of ajajutti fuulleeffata hiree isaa namarraa eeggachuurra ofiin murteeffachuu jalqaba. Gara fedhiitti dhangala'a akka fedhe sana ta'a. Namaan dhugamee dhabamuu sana jalaa walaba ta'a. Oromoonis akkasuma baroota hedduuf gaanii keessatti qadaaddii abashootaan qadaadamaa tureera. qadaaddoo sanas buqqisee bahuuf wal ijaaraa ture. Akkuma farsoon suuta danfaa suuta ol deemaa gaanii dhoosuu danda'e Oromoonis wal ijaaruu irratti yeroo fudhate. Gaanii keessatti ittifamu keessaa utuu hin bahiin obsaan wal ijaaruu danda'e. Hacuuccaaf fukkaamsaa keessatti wal ijaaruun hamma akka ulfaatu utuu beekuu yeroo fudhatee wal ijaaraa ture. Har'a gaanii sana cabseera. Gaaniin Oromoon ukkaamsamaaf tolchaa ture cabeera. Qadaadni ukkaamsaaf tolfamees callisee taa'aa jira malee uummata kana qabuu dadhabeera. Uummanni karaa biraa cabsee ba'e utuu gararraan eeganii jalaan dhoosee bahaa jira. Kanaaf Oromoon gaanii cabsee ba'e kanatti ni deebi'a laata jedhuuf yaaddoo hin qabnu. Gaaniin Oromoo qabuu danda'u hin jiru. qeerroon dirma taatee jalaan qorqitee barbadeessaa jirti. Dhaba ayyaan ilaallattootaatu ga'e. dhabama garbummaatu dhiyyaate. Teessoon buchulloota wayyaanee walii isaanii walitti naqaa jira. Teessoo isaaniitti abiddi qabate. Teessoo saamtotaatu gubataa jira. Barcuma isaan irra taa'anii murtii dabaa ilmaan Oromoo irratti muraa turantu abidda ta'ee gubuutti jira. Teessoo diinaatu gubee wal guggubaa jira. Yaa qabsoo qabsoon gaafa akkanaa akkam miidhagdii! Halagaa qofaa miti gantuu qabsoo sanatti dhimmisaa jira. Gooftoliin kaleessaa dheengadda akka harree fe'atanii ergatan kan isaaniiyyuu waldhaalaa jiru. rakkoo jabaa qabeenyi nama hin furre hidhaa jabaa keessa seenani. Qabsoon Oromoo ammaa maallaqaan jalaa bahuun ulfaataadha. Maallaqaan habashoonni furmaata argachuu hin danda'an. Abidda isaanitti qabate bishaan irraa dhaamsuutu hin jiru. Abidda saafaa abidda bishaanuu gubudha. Egaa maaltu irraa dhaamsaa? wayyaanee hidhaa kana keessa teessee mataa raasaa jirti. Bofa mataan rukkutame fakkaatteetti. Bofti mataan rukkutame utuu wittistuu duuti. Utuu mataaf eege raastuu dhabamti. Wayyaaneen bofa. Bofa ajjeesanii akka arge hin gatani. Bofti biyyoo arraabdee kaati. Kanaaf namni bofa uleen dhahee ajjeesu dhabama bofaa sanaaf tattaaffii lafa gogaa yookiin muka gogaarra kaa'uun aduuf kaadhimuu gochuun waajiba. Mukti bofti ittiin rukutamtee duute daaraa jala ruuqamuu gaafata. Qabsoon adda bilisummaa Oromoon durfamus sochiin mirga abbaa biyyummaa daangaa ofii kabachiifachuu, hiree ofii ofiin murteeffachuu diina faana Oromoon gochaa jiru deemsa du'a bofaa kanaan wal fakkaata. Qabsoo hadhooftu keessa jirra. Qabsoo nama bofa ajjeesuuf deemu faana wal fakkaatudha. wayyaaneen duuteetti jennee kan lafatti dhiifnee deemnu taanaan albuudaaf qabeenya biyyee keenyaa kana arraabdee du'aa kaati. Kanaaf wayyaanee ajjeesuun ajjeefnee lafa dhagaa irratti gatuudha. Gammoojjiitti darbuudha. Kanaan qabsoon galii in rukkuta. Ayyaanni irreechaa waa nama keessa kaa'a. Oromoon murteeffannoon ka'ee jira. Oromoon waan isa baasu hubatee jira. Qabsoo diina faana godhu kana eenyu faana hiriiruu akka qabu hubateera. Kanaaf akka jaarolii darbanii gowwoomsuu, saamuu, ajjeesuu hidhuun hir'ataa deemeera. Oromoon ciitii ciniinee du'uu walleenjiseera. Ciitii qabsoo Oromoo halagaa mitii firruu kan beekuun ala kan hin beekne guddaadha. Irreechi irreedha eeyyee, irreechi nuuf irreedha. Irreechi itichaa qabsooti. Irreechi walitti qabaa sabboontotaati. Irreechi irree qofaa miti Oromoof gaachana. Ayyaana irreechaa kana irratti Oromoon waan lallabuu qabu walitti lallabate. Waan hojjetuu qabu, qabsoo gochuu qabu waliif ibsaa ture. Dhaaba jala hiriiruun qabsoo asiin ga'e faarfate. Addi Bilisummaa Oromoo magaalaa Bishooftuu keessatti faajjiin isaa ka'ee bilisaan leellifame. Waraanni Bilisummaa Oromoo faarsuun hamileen waraana bilisummaa Oromootti akka dabalu taasise. Uummata galaana fakkaatu kan hangana baay'atutu adda bilisummaa Oromoo jajuun sagaleen isaanii sabboontota du'anitti hafuura naqee Sabboontuu du'uuf jettu jabeesse. uummata raafamuuf jiru itijje. Uummata firaaf lammii akka waan hin qabneetti of ilaalu yaada isaa jijjiirsisee mirqaanse jaboon qeerroon bilisummaa Oromoo. Alaabaa uffatanii alaabaa qabsaa'ota hedduun lubbuu itti dhaban uffatanii kabajan. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo ol ka'ee magaalaa Bishooftuu mara keessa oole firaaf diina qabsoo Oromootti waa argisiise. fira qabsootti humna ta'ee egeree waan itti qophaa'amuu qabu akka yaadaan abbaltii laateef. Diina qabsoo Oromoo abdii kutannaa guddaa laatee fi waan qabdan guurrachuutu isiniif hafe jedhaanii ture. Amma inni galu galaa jira. Inni diina jalatti hafu fedhummoo qabsoo sakaaluuf quncee quncisuu ittuma jira. Uummannis waan qinqimaa jiru hanga lafaan gahutti qabsoo isaa jabeessuutuma jira. Warri kaleessa utuu hin beekin maaddii halagaa cuuphataa turan gara qabsootti makamuutti jiru. Inni halagaan fira fakkaatummoo oduu isaa ittuu hammeessee jira. Ijoolleen ofii raafuu nyaattee rafuu yaaddi. Kan halagaa baaduu nyaattee baduu yaaddi jedha Oromoon. Abbaan Qeesaatti galuuf jira. Guddifachaan saamee baduuf abbalaa jira. waamaraafuu ammas qabsoon ittuma fufa. Barreessaan barroo kanaa qalbeessaa gi'aa turee horaa bulaa jenna. egaan Eegaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa kophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura injifannoon uummata oromoof gadaan gadaa xumura garbummaati